السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين في الأحكام قال رحمه الله الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل فقد وجب عليه الغسل أخرجه البخاري ومسلم في حديث المؤلف رحمه الله أميالك في حديث كوليزا موجبات الغصب موجبات الغصب جامبا ومبالقوانبا mtu akilifanya itakuwa sasa واجب أكاوغي حدث كوبا أكاوغي akaoge الجنابة yani janaba yapatikanwa vipi kuoga janaba yasababishwa na nini asema Abu Huraira radhiyallahu anhu ampokea mtume alayhi salatu wassalam asema idha jalasa baina shu'abiha al-arba' idha jalasa akikaa akikaa ay نانيكيكا أي الزوج الزوج مومي أكيكا مومي بين شعبها الأربع أكيكا بين فيونغو فين ومنامك قوله البسيمة شعبها الأربع شعبها أي شعب الزوجة شعب الزوجة yani mume akikaa baina viungo vinne vya mwanamke thumma jahadaha والشعبة أو شعبها شعبة maana yake kilugha ni alqita min ash-shay ni kipande cha kitu ash-shu'ba fi lugha ni alqita min ash-shay ni kipande cha kitu wal muradu huna na malengo ya shu'ba hapa kusudiwa nini yadaha mikono ya mwanamke wa rijlaha na maguu ya mwanamke yani mwanamume akikaa baina hapo kwenye ziungo za mwanamke zinne طيب kisha thumma jahadaha thumma jahadaha hadhi kinaya hii ni fumbo na ni fumbo maana yake yani ni jimaa maana yake yani ni jimaa thumma jahada ay kaddaha akasukuma kwa nguvu mwanamume yani kumjamea mke wake yatokana na aljahd na aljahd ni kufanya bidii kwenye jambo ukangangana sasa yani maana yake ni fumbo la kufanya jimaa na mkewe maanaha ulama asema maana jahadaha ay jamaaha akafanya jimaa na mkewe baada ya kufanya hivyo faqad wajaba alayhi alghusl huyo mtu tayari imemlazimikana kwake yeye kuoga yeye mume na mke wote wawili madamu mwanamume aliingiza dhakara yake kwenye farji ya mwanamke lazima aoge wote wawili na riwaya nyingine muslim ikaongeza ziada ikasema wa illa yunzil wa illa yunzil hata kama ule mwanamume hakutoa manii na ule mwanamke hakutoa manii mujarrad tu kuingiza dhakar tayari ghusl lazima lazima waoge wote wawili na almurad bidhakar kwenye hadith lafu zingine maana yake haikusudii dhakar yote ulama anasema ni al-hashafa al-hashafa na al-hashafa ni kichwa cha dhakari ya mwanamume sasa yani si lazima mwanamume aingize dhakari yote la akiingiza kichwa chake tu cha dhakari yatosha yatosha ni nyote wawili mume na mke lazima aoge hata kama eh, hakutoa manii mume wala hakutoa manii mke ni wajibu wote wawili waoge ghusl janaba طيب ulama wakasema je ghusl ya janaba ni lazima aingize kichwa chote cha dhakar ama nusu الصحيح من أقوال العلماء akiingiza nusu si lazima akiingiza mwanamume kichwa chake cha dhakar nusu yake si lazima wasahih ni mpaka aingize kichwa kizima جذاك لذلك كوني حديث يا جابر كوني حديث يا جابر متوم صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختانة يعني جاوز ومس الختان الختانة يعني سهم يكتهيري ويا منامومة إكابيتا إكافوكا سهم يكتهيري ويا منامك يعني كيتشو فقد وجب الغسل بس يمتو لازم ساسا أوجي كوي وحديثي كي وجملة imekuja kuonesha kwamba mwanamume akifanya kitendo hicho kwa mkewe moja kwa moja wote wawili ni lazima waoge ghusl aljanaba naam fi hadha alhadith fawaid fi hadha alhadith fawaid hi hadithi imebeba baadhi ya fawaid na ahkam za فقه منها أولا مسألة كونزا في حديث فيه فيه أن غسل الجنابة واجب بالإيلاج فيه يعني مناوك حديث فائدة كومبا غسل الجنابة كوغا جنابة كومومن أمك واجب نواجب بالإيلاج كوينجيزة ذكر كوينجيزة ذكر وتغيب الحشفة نكيل كيشو تذكر كيغيبو شوت كيبوتيل walau lam yahsul al-inzal hata kama yule mwanamume au mwanamke hakutoa manii mutlaqan tena katika hali yoyote katika hali yoyote hali yoyote vipi yani ni sawa sawa mwanamume amekumbuka ile tendo akifanya au anjipata amesahau na ni sawa sawa mwanamume akiwa amekusudia au akiwa amelazimishwa bukra hata kama malazisho kwa nguvu wote wawili lazima waoge mutlaqan katika hali yote hata kama hata kama ulama wasema vile vile hata kama amefanya bila khiari ya mwanamume hajui kullu alahwal kulluha lazima madam kiungo kilipita kwenye kiungo lazima wote wawili waoge hata kama kukupatikana inzal almani kwa hivyo mutlaqan kwa hali yoyote ile umekusudia hukukusudia au kwa kusahau au kwa ikrah umelazimishwa ufanye lazima nyote wawili waoge wote wawili waoge ghusl aljanaba الثانية فايدة بيلي كتك فايدة ذا حديث وفيه وسمع علماء كتك فايدة ذا حديث فيه أدب من آداب الجماع فيه أدب من آداب الجماع هاقونا أ د ا ب كتك آ زا كجميانا وهو أن الرجل هو الذي يأتي المرأة ت ي باني ل م ر هو أنا مويندية ا سيو م و ن ا م الصحيح أن الرجل هو الذي يأتي المرأة وهذا من آداب الجماع في الإسلام ثالثا فيداتات مسألة علماء سما حكم من غيب الحشف في الدبر جيه هي حكم نخاص كون يفرج يقبل أو حتى متو أكفاني معصية أكفاني إيلاج كون يدبر نساء سوا أمينجيز ذكر كون يدبر يمونا مومي au kwenye dhuburu wa mwanamke waliaadha billah na hii ni mkosa kubwa sana kisheria na ni kabira min kabairi dhunub bali mwenye kufanya tendo hili mal'un kwenye hadithi mtun sallam asema sallallahu alaihi wasallam mal'unun man man atamra'atahu fi duburiha lakini tufaradhie mtu amefanya maasi haya je kuoga nao ama hakuna wajib vile vile ni wajib aoge الفاعل والمفعول به wote wawili yani lazima waoge lazima waoge hata kama ameingiza dhakar kwenye dubur sio pale mahali pake pa kawaida vile vile ulama asema au fi farji bahima waliyadhu billah baadhi الناس عندهم شهوه عجيبه حصل هذا قديما ndio ulama wakazungumzia haya mambo zamani ilipatikana hizi hali je mtu akifanya ilaji akaingiza dhakar kwenye farji ya mnyama mal hukum je hukumu yake nini ulama wasema alofanya makosa kama haya wal billah huyu hana had hana had ya kisheria wala haitwi zina maana ni hayawani ni hayawani lakini mtu kama huyu kiongozi hakim humfanyia ta'zir ta'zir ta'zir maana yake hutiwa adabu kali ima akachapwa mboko au akafungwa jela au akapigwa fine kiwango kikubwa cha pesa aliyefanya tendo hili na hayawani amemdhulumu yule hayawani bila shaka lidhalika kisheria haambiwa mizini ha kisheria ataambiwa amefanya uchafu tu na hayawani lakini hana had ya zina yeye atafanyiwa ta'zir na ta'zir ni kama nilivyoeleza yule kiongozi atatazama ni adabu gani itamkomesha huo na itabia imma kumchapa au amfunge au ampige kiwango kikubwa cha pesa kwa hivyo asiseme kwamba alifanya hivyo na hayawani kwa hivyo hana kuoga la lazima aoge hata kama amefanya kwenye farji ya hayawani hata kama ameingiza kwenye uchi wa hayawani lazima aoge wajaba alghusl ni lazima pia aoge sawaun mukrah ni sawa sawa amelazimishwa au mukhtaran ama amekhiari yake amejikhiarisha mwenyewe ikiwa mtu amelazimishwa atasamehewa illa man ukriha Allah sema yule ambaye amelazimishwa Allah anajua kama amelazimishwa kweli atakusamehe madhambi ya kulazimishwa lakini hukumu ya kuoga itakuambata hivyo hivyo haitoki kwa sababu hizi ni hukumu mbili tofauti fil akhirah madhambi Allah atakusamehe kama umetizwa nguvu umelazimishwa na ukaogopewa kuuawa ukafanya ama kuhusu kuoga aa kuoga hianguki hukumu ya kuoga itamwambata yule aliyomfanya hayawani hivi ama aliyofanya kwenye dubur ya mwanamke au mwanamume au hata vile vile aliyofanya uchafu huu na mtoto mdogo mtoto mdogo ambao hata hana hukumu kisheria mumayiz au sibale akimfanya mtoto aliyadhu billah sallama na Allah na kitendo hicho basi lazima aoge huyu mwanamume na mtoto tutamwangalia kama ni baligh au mumayiz aqil tutamwambia naye aoge mzazi wake atamwamrisha aoge lakini kama ni mtoto mdogo bihaitha elewi basi la hana hukumu yote kisheria hana hukumu yote kisheria lakini yule mtu mzima yajib aoge kwa sababu ameingiza dhakar kwenye farj ya kitu kiumbe chochote rabian au thalithan masala nyingine ya tatu لو مسألة إنجينة تاتو سمى الحافظ ابن حجر في الفتح متاجة ابن حجر حتى النووي رحمه الله متاجة كون شرح مسلم كون ما الحكم نينين حكم لو استدخل المرأة ذكره وهو نائم يعني منامك أتشكو ذكر يا منامومي أجي إنجيز نايو منامومي ملالا جي فيلم منامومة ملالا ما الحكم يجب الغسل أو لا أسمى الحافظ رحمه الله بن حجر الصحيح أنه يجب الغسل يجب الغسل حتى كما ملالا حتى كما ملالا yule mwanamume يجب aoge mwanamume akiamka akiambiwa na yule mwanamke ala alfa'il wal maf'ul wote wawili lazima waoge madam hukumu imepatikana ya kiungo kuingia kwenye kiungo rabi'an katika faida za hadithi vile vile katika faida ya hadithi zamani ilikuwa hivi wasema sema ibn hajar rahimallah law laffa ala dhakarihi khirqa wa aulaja mal hukum je lao mtu atatatia kwenye dhakari yake kitambaa zamani hakwalina haya mipira ya sasa zamani kulikuwa vitambara asema ibn hajar rahimallah lau atafanya hivyo mwanamume atatie kitambaa kwenye dhakari yake alafu amjame aende aingie kwa mkewe je kuoga ni wajib au si wajib kwa sababu haikugusana ngozi kwa ngozi na hadithi imesema wamassa khitanu alkhitana yani ngozi kagusa ngozi sasa hapa kuna kiziwizi ndio ameingiza dhakar lakini kwa kiziwizi mal hukum je tuseme kuoga ni wajib au si wajib fihi khilaf fihi khilaf hii masala mwisho iko na khilaf kidogo lakini wasahihi الصحيح والمشهور من أقوال العلماء أنه في لفي لبيا يجب عليهما الغسل نواجب بيا في لفي لوته وفي لمومن همك ويند ووغي حتى كما أمنجليا كبتيا كزويزي نساسا جيزي كزويزي شكساسا أو كزويزي شزماني أمفونك كتنبا بلا شك وته وفي الصحيح قول صحيح يا معلما نواجب يعني لزيما وته وفي wa walofanya kitendo hicho waende wakaoge waende wakaoge وهذا الحديث vile vile من الفوائد vile vile ni katika faida ya hadith katika faida ya hadith استعمال الكلام الحسن استعمال الكلام الحسن عند الأحكام الشرعية عند تعبير الأحكام الشرعية كتمية maneno mazuri wakati wa kuzungumza hizi hukumu za kisheria si mzuri <clears throat> kwa mtu akija kutaja ahkamu kama hizi mimma yustahya katika mambo ambayo kwamba huonewa haya awe yeye ataka kuzungumza kiwazi wazi kila kitu dhama yambaghi hadha min su'il adab hisi katika adabu alikitumia mtume alayhi salatu wasalam tazama hapa akusudia nini lakini ametumia maneno mapana ambao kwamba yanastara akasema idha jalasa baina shu'abiha al-arba' hakusema idha jama' واضح لذلك هذا يدل على الأدب في التعليم yaonesha adabu katika kusomesha na kufundisha kwa sababu uweza mtu akapata wanafunzi tabaka tofauti tofauti wengine ni watu wazima wengine wadogo wengine barobaro fayambaghi lilmudarris yapaswa kwa mwalimu achunge sana tabaka za wale wanaomsikiliza achunge sana tofauti za kiumri za wale wanasikiliza sio kama baadhi ya watu leo hii mitihani tupeteo tajid baadhi الناس ukaa miskitini wakazungumza umuru aljimaa wazi wazi mpaka darsa nzima ikawa vicheko na kuchekezana miskitini maal asaf shadid tena na jambo la kusikitisha wawe watu wazima yafhakun wal iyadha billah hada min su'il adab bila shaka na hivi sivyo uslubu ya mtume alayhi salat wassalam lidhalika tazama lugha aliyotumia Allah alipoeleza Adam <clears throat> alipomjame Hawa kapatikana mtoto Allah alipoeleza kitendo cha Adam kumfanyia jimaa mkewe kupatikana mtoto hakusema hivyo hivyo waziwazi alisema falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan falamma taghashaha eh alipomfinika فكنا بالجماع بالغشيان كنا عن الجماع بالغشيان mtu atamfinika vipi mkewe yani kumfanyia jimaa na hii ndio uslubu alitumia Allah subhanahu wa ta'ala lidhalika angalia alipozungumza kuhusu kufanya jimaa vile vile pia mwanamume na mwanamke akasema nini hunna libasul lakum wa antum libasul lahun akasema mke ni vazi hadha kulluha min husn al-adab wa husn al-kalam sio mtu kuja kuzungumza mawadhi za aljimaa au manake zina ahkamu huwa zahitajika kisheria sasa mtume swalla sallam sengine mpaka zibainisha lakini akizibainisha vile ni mwingi wa haya akitumia uslub mpana uslub ambao kwamba ni wa haya sio kama anafanya wengine leo ati kwamba ni sifa ni sifa ule bwana hasiti kitu hafichi chochote a'udhu billah hadha min su'il adab bila shak وما يجوز الرجل يتكلم بهذا الكلام صراحة bila kuchunga tabaka na tofauti za kiumri za wale wanaomsikiliza lidhalika alipokuja Safia radhiallahu anha kwa mtume alayhi salatu wasalam au ummu habiba na nasita alan hadithi kwa hadithi ya ummu habiba alikuja mwanamke kwa mtume alayhi salatu wasalam akamuuliza namna ya kujitahirisha na haidh mtume sallallahu alayhi wasallam akamjibu akamwambia na Aisha alikuwa pale hadhiri wasikia radhiallahu anha sasa mtume akamwambia huyu mwanamke <clears throat> khudhi khirqatan mumassaka thumma tamassahina biha mtume sasa akatumia lugha ya utu uzima yani aelema na mambo yustahya akamwambia chukua kitambara alafu kiweke miski kisha jitahirishe nacho tataharina biha sasa yule mwanamke akahajaelewa jitahirishe nacho vipi kitambara niweke miski alafu jitahirishe nacho baada ya haid faraja akamuuliza tena mtume ma tataharina biha wamaanisha nini ukisema tataharina nijisafishe nacho wamaanisha nini mtume sallam hakumjibu fasakat akamwambia subhanallah akasema subhana yani akashangaza yani huyu mbona haelewi ataka nimwambie uwazi akamwambia subhanallah akamrudisha tena akamwambia tataharina biha nenda kajisafishe na kitambara hicho akala akauliza tena mwanamke ma tataharina biha mpaka Aisha akasikia dhiki asema akamvuta kando akamuingiza kwenye pazia akamwambia yani tatabaina biha athara dam chukua hichi kitambara pangusa damu yako yote wewe ambaye namna gani yani mtume sallam hataki kusema hayo mpaka umfanye aseme lakini akatukua hukumu hili mwanamke mwenzake ambaye ni Aisha radhiallahu anha akamwambia kwa uwazi sasa sikiliza chukua kitambara fanya kadha jipangusie damu yote مثل هذه الأمور هذه الأخلاق اللي نريدها تكسوما هذه حديثي أخلاق كما هذه نزو أخلاق كما يتاك تستفيد نازو حتى تكزنغم زنواتو أو كويليزا إذا أحكام كي تجيك كويليزوا كواتو تسيمي زفيتو معنى هيفاي كفيت لأن الله لا يستحي من الحق لازم كويليو سيم ولكن بأدب بأسلوب طيب بكلام جميل نعم هي نكتة يا ميشو كتلك فوائد sahihi hadithi twende hadithi inayofuata ya mbele ya saba tuchukue na hadithi moja ya saba asema rahimahullah an maimuna زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت أسمى ميمونة رضي الله عنها أوتيت غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة إلي تمكل أوتيت هكونا والصحيح تيك مستاري أبو الصحيح ni adnaitu sio utitu adnaitu ghusla nabi sallam min aljanaba adnaitu nilimletea nikamkurubishia eh, nilimletea karibu chombo cha maji cha mtume sallam maji ambayo kwamba ataka kuogea janaba ilimletea karibu maji sio chombo mimi nimesema chombo niteleza ghusl yani maji asema maimuna radhiallahu anha adnaitu yani qarrabtu nilimkurubishia maji mtume sallam maji ya kuogea janaba faghasala kaffaihi marratayn au thalatha akaosha mikono yake vitanga vya mkono kabla ya kuoga janaba yani kwanza aliosha mikono mara tatu au mara mbili hii shaka iliondoka kwenye lafzi nyingine mmoja katika rawi ndio amesema au lakini as-sahih aliosha mara tatu kwa sababu riwaya nyingine imetaja mara tatu ikaeka wazi kwa hivyo akachukua maji kwa mkono akayaosha kwanza vitanga vya mkono mara tatu thumma adkhala yadahu fil ina kisha akaingiza mikono yake kwenye chombo cha kuogea sasa hii hadithi ya Maimuna aeleza sasa sifatul ghusl aeleza sifatul ghusl aina namna ya kuoga janaba hadithi iliyotangulia ametueleza hadithi iliyotangulia ametueleza jambo linalosababisha kuoga janaba tushajua sasa baada kukutajia jambo linalosababisha janaba sasa kutajia namna gani utaoga janaba ndio akasema hadithi ya maimuna imekuja kueleza namna ya kuoga janaba kisha baada ya kuosha mara tatu mikono kwanza thumma adkhala yadahu fil ina kisha akaingiza mikono yake kwenye chombo cha maji au kwenye maji thumma afragha bihi ala farjihi wa ghasalahu bishimali kisha akachota maji kwa mkono wake alafu akapangusa farji yake kwa mkono wa kushoto kwa mkono wa kushoto kwa hivyo aliteka kisha akapangusa farji yake kwa mkono wa kushoto kwanza kabla ya kuoga janaba thumma daraba bishimali al ard kisha akaupiga mkono wake kwenye ardhi chini kwenye kwenye mchanga fadalakaha dalkan shadidan akausugua ule mkono sana akausugua mkono wake na mchanga sana thumma tawadda kisha akatawadha wudhuahu lis-sala kama anavyotawadha kuswali akatawadha udhu wake wa ثم أفرغ على رأسه ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات kisha akamimina yani akachota kwa mikono miwili alafu akamimina kwenye kichwa mara tatu thalatha hafanatin hii kila hafna hakuna hiyo ikate kila hafna ila tamko ziada haliko kwa hivyo sahih ni thalatha hafanatin mil akafi thalatha akachota mara tatu kwa mikono akaosha kitu mara tatu kwa hivyo kabla ya kuoga mwili mzima kwanza aliosha kitu mpaka kikanolea maji mara tatu thumma ghasala sa'ira jasadi kisha akamimina maji mwili mzima thumma tanaha an, an maqamihi dhalika kuna kilma cha dhalika kimeanguka utaongeza thumma tanaha an maqamihi dhalika kisha akakaa kando na ile sehemu alooga akaenda kando kidogo faghasala rijlaihi faghasala rijlaihi ndio akaosha miguu yake thumma asema maimuna ataituhu bilmindil nikamletea na kitambara kinono cha kujipangusa maji yani kama tauli kwa sasa kama tauli faraddahu akakataa hakuhitajia tauli طيب hii hadithi hii hadithi yaelezea ghuslul janaba kwa aina ndefu yani al-ghusl al-kamil al-ghusl al-kamil kuoga janaba kwa njia ya ukamilifu ambao kwamba ni bora kuliko kuoga kwa ufupi kujimiminia maji tu na kwenda hadithi hii Maimuna radhiallahu anha aelezea namna gani mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kufanya jimaa na yeye alikwenda kuoga vipi asema maimuna radhiallahu anha qawluhu waliposema adnaitu ghusla yani qarrabtu maa almaa alghusl huna ghusl manake hapa ni maul ghusl ni maji ya kuoga alimletea maji baada ya jimaa aende akaoge janaba nilipelekea mama yake maji ya kuogea qawlu aliposema faghasala kaffaihi akaosha vitanga vya mikono yani kabla kuingiza kabla mal ina kabla kuingiza kwenye chombo ili asiachafue maji wa kwanza aliosha mikono kando qawluhu waliposema afragha bihi ala farji ay sabbahu afragha sabba alimimina maji kwenye uchi wake wa mbele alfarj huna maana yake ni uchi wa mbele kwa sababu kilma cha farji kilugha ni jins ukisema farji lugha ya Kiarabu huwa mtu hajui ni farji ya mbele ama ni ya nyuma mpaka useme alqubul ndio utajua ni ya mbele sasa makusudio hadithi si kwamba aliosha farji ya nyuma aliosha ya mbele kwa sababu hicho ndicho kiungo cha jimaa naam kwa hivyo almuradu bilfarj hapa yani alqubul akaosha dhakari yake kabla ya kutawadha waghasalahu bishimali na pinde alipoosha uchi wake aliosha kwa mkono kushoto kwa sababu yeye amekataza watu kugusa farji kwa mkono wa kulia Mtume alayhi salatu wasalam amekataza jambo hilo la yumsikanna ahadukum dhakarahu biyamini wa huwa yabul na hii hukumu ni am kwa mume kwa mke haifai kugusa farji uchi wake mtu kwa mkono wa kulia kama hakuna dharura yote ndo maana yeye pia akaosha farji yake kwa mkono wa kushoto huo ndo mkono unatumika kujisafisha na hikma ya kuosha farji kwanza kabla ya kutawadha nini ulama asema maana yake liuzila bihi min aladha liuzila ma bihi min aladha ili kuondosha uchafu wa jimaa ule uchafu wa jimaa mwanzo akauondosha kabla ya kutawadha na baada ya kugusa ule uchafu wa jimaa kuuosha taban ule uchafu una harufu ndo maana akapiga mkono kwenye mchanga fadharaba bishimali al-ard dharaba bishimalihi al-ard akapiga mkono wake kwenye mchanga chini yani chini akaupangusa fadalakahu dalkan shadidan akausugua ule mkono wake kushoto mpaka ile harufu ya jimaa ikaondoka kwenye mkono kwa sababu zamani ilikuwa hakwalina sabuni wala munadhifati hizi za sasa masabuni na mashampu hakuna sasa walikitumia michanga fil ghalib sasa hikma yeye kusugua mkono wake kwenye mchanga ataka ile harufu ya jimaa kwenye mkono iondoke kwa sababu amegusa kuosha ndio hikma yake qawluhu hafanat akateka hafana hafna yani ni mil'ul kafain akajaza kwenye mikono yake miwili akachota akamimina kwenye kichwa mara kwanza akachota sana kwa hakuna makopo atateka kwa kopo la jagi zamani ni utumie mikono akaingiza mara pili akaweka maji kwenye kichwa mpaka kichwa kikaroama hiyo ndo maana thalath hafanat kaosha kichwa kwa mteko mitatu wa kuteka kwa mikono yake qauluhu aliposema thumma tanaha an maqami tanaha yani ibtada kisha akaepuka ile sehemu aliogea kwa sababu mara nyingi kawaida yani ukisimama kwenye choo ambacho kwamba hakina palasta ni, ni mchanga chini ukioga sehemu moja mara nyingi mguu utajaa tope tope za mchanga sasa ndo maana akaenda kando kuosha akaosha miguu kando kwa hivyo alitawadha udhu wake kama kusali isipokuwa miguu miguu hakuosha alisukutua yani kati ya maji pwani akaosha uso mikono akamsahi kichwa ikifika kuosha miguu hakuosha kwanza akaoga baada ya kuoga mwisho akaenda kando kidogo kwenye ardhi kavu alafu akaosha miguu kwa hivyo ina maana miguu alichelewesha kuosha miguu kipindi cha udhu akafanya kuosha kwa miguu kwa udhu aliosha baada ya kuoga ndo akaosha miguu na hikma ya kuosha miguu hii ni ile ghasl lirjlain inda alwudu josho hili ni lile la udhu si la ghusl alipoosha miguu aliosha kwa ajili ya udhu kwa sababu pale mwanzo alipotawadha hakuosha miguu qawlu aliposema <clears throat> faghasala rijlaihi yani lilwudhu kwa ajili ya udhu kwa sababu kuoga miguu isharoa maji kama kwa ajili ya kuoga ieleweke kwa sababu itakuwa miguu usharoa maji kwa kuosha mwili lakini baada ya kuoga akaenda kando akayaosha miguu hii ina maana alikuwa hili ni lile josho la uvu pale alipoliacha mara kwanza alipotawadha kisha sema mwisho fa ataitu bil mindil ataitu bil al mindil qumashun ghalidh ni kitambara kinono yutanashafu bihi kujikaushia maji mtu baada ya kuoga sasa Maimuna akampelekea Mtume sallam ili ajipanguse maji kwenye mwili akakataa. Asema hakuhitajia kupangusa maji mwilini. Kwa hivyo hili ni josho kamil. Eh, josho la janaba alivyoelezea Maimuna bitariqatiha alkamila. Yani kwanza kiufupi sasa kufupisha hii hadithi ni hivi. Kwanza ataingia choni mtu baada kufanya jimaa ikiwa kwenye aura yake kuna athari ya jimaa ataosha kwanza ikiwa mikono ina harufu atumie sabuni atoe hiyo harufu mkononi thumma baada dhalik atawadhi udhu wake wa kuswali kama anavyosali isipokuwa miguu miguu ataiacha alafu kisha ataosha kichwa mara tatu paka kiroame maji alafu ajimiminie maji mwili mzima hadithi maimuna haikusema kuanzia na upande wa kulia wa mwili kisha wa kushoto hiyo ni hadithi ya Abu Huraira na Aisha hadithi ya Aisha na Abu Huraira ndio imeeleza kwanza anaosha upande wa kulia wa mwili kisha upande wa kushoto ukifanya hivyo pia ni bora kitaka alafu pia vile vile hadithi ya Aisha na Abu Huraira haikueleza miguu icheleweshwe kwa hiyo ukitawadha na ukaosha miguu kabisa kabla ya kuoga pia ni sawa ukichelewesha kuosha miguu ukaiosha baada ya kuoga pia ni sawa zote mbili ni sawa zimekuja hadithi lakini hii ya Maimuna miguu alichelewesha kuoga akaoga akaosha miguu baada ya kuoga miguu alichelewesha kuyaosha kwa hivyo hiyo ndo sura ya janaba kiupana kiufupi ni zile maarufu ambao kwamba watu wengi wanajua ni mujarrada kumimina maji na mwili uguse maji kila sehemu lakini tulisema darasa ya nyuma bishart lazima aingize maji puani lazima aingize maji puani hiyo lazima طيب في هذا الحديث فوائد في هذا الحديث فوائد فكتك فايدة زي حديثي أو مسائل أي حديث أولا أولا فيه صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم للجنابة فيه مناوكة حديث صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم للجنابة نمنا يكوغا كومتومي صلى الله عليه وسلم josho جنابة janaba na alifanya hivi na kwa malengo ya kumuigiza hiyo ndo faida hawa wake za mtumi kunukuu hali zake za ndani ni ili sisi pia zikitufikia hali kama hizi tumuigize mtume wake alayhi salat wassalam na hii inaitwa al-ghuslul kamil ghusl ya kukamilika ambayo ni bora ni ile iliyotanguliwa na udhu ni ile iliyotanguliwa na udhu kwa hivyo hadithi yaonesha sifa ya kuoga janaba kiukamilifu thaniyan thaniyan katika fawaida za hadith katika فوائد za hadith <clears throat> فيه أيضا من الفوائد kwenye حديث أن المرأة تخدم زوجها أن المرأة تخدم زوجها حتى في أخص أحواله فكيف بغيره إن إيه فايدة يعني أن المرأة kwamba mwanamke takhdimu zawjaha ni wajib amtumikie mumewe hata fi akhasi ahwali mpaka katika hali zile zake hasa za mume za tahara yake hasa pia ni wajib amtumikie fakaifa bighairi vipi sasa kumtumikia mwanamume kwenye masala tu ya kusafisha nyumba na kupika na kuosha nguo yani hayo mimbabi aula ikiwa kuoga pia kuletewa maji choni na mkewa kutilia maji kwenye ndoa kuletea mpaka choni ni wajib katika wajibat na khidma ya mwanamume mfanye kif kushughulika nyumba yake nyingine na hii ni jambo lake hasa ambalo kwamba huyu mwanamume akitaka angekwenda kuteka mwenyewe tu mtume hashindi hashindi angekwenda mwenyewe akachukua maji akateka tu mafishkali lakini mkewe alimfanyia wala hakumwambia a hiyo si kazi yako bwana ah hiyo ni kazi yangu la la la, la. فقال العلماء wakasema hii ni dalili yaonesha wazi kwamba khidmatu zawj kutumikiwa mume na mke ni wajibun bimuqtadha al-aqd ile ukisema nimekuozesha mwanamume akasema qabilt ile aqd ikisha kusoma tu sasa mambo ya mume yote ni wajibu kwa mke ule mke imekuwa ni wajibu kwake yeye kumtumikia mume kwa muktadha wa ile ile somo maana maana ya ile aqd si maana ati kwamba ndoa tu wala huo ni mume huo ni mke kisha bala ni hukuku zote zimethubutu za mume juu ya ule mke ndio maana ile lidhalika sije mtu hapa akatuambia oh sijui kama ahlul batil hawa potofu wa kisasa hambia wanawake kwamba oh mwanamume kutumikiwa ni khiari ni ihsani sijui si lazima eh, wala hawezi kukulazimisha huu ni upuzi mwingi ambao kwamba sasa huenezwa hadha qawlun batil bila shaki qawlun batil na hivi ndivyo walikuwa nisau salafu salih kutoka ummahatul mu'min jamaa hawa wanawake wetu watakuwa bora zaidi ya wake za mtume hawezi wao ndo afdal nisa ahli janna na wamebashiriwa pepo na mume wao ni mtume alayhi salam lakini wako kwenye khidma ya kumtumikia mumewe kifu mwingine ambaye kwamba hana cheo hiko aseme ati oh mimi si lazima oh mimi sijui ni hisani sasa wewe faida ya kuolewa maana yake wani hebu tumuulize mtu kama huyo wewe wajua maana ya ndoa maana yake ukisema mimi nitaolewa lakini sitaki kumtumikia mume hadha jahil huyu ni mtu anekana hata ni mjinga haelewi hata maana ya ndoa nini lidhalika ni katika muktadha al-aqd ni wajib mwanamke antakhduma zawjaha amtumikie mume wake hata kwenye mswaki kwenda kumtukulia mswaki hii mmesahau hadithi ya Aisha radhiallahu anha mtume pale akasema ni alipomuona kwa Abdurrahman ndugu yake ana mswaki asema fa akhadhtuhu nikauchukua ule mswaki famadhaghtuhu bi asnani nikamtafunia kwani alikuwa haizi mwenyewe kutafuna akitaka angefanya hata kama ni muwe lakini akamtafunia mumewe mpaka kutafuniwa mswaki kisha sema Aisha fatayabtuhu nikaufukiza alafu nikampa mtume apige Allahu akbar eh shufu alhub angalieni ya mapenzi kama haya yalipoondoka kwenye ndoa zetu leo ndo zimezidi mushkila kila mwanamke aonesha pembe kwa mumewe na uhodari ni kwamba yeye kila kimkhalifu mumewe na kila akionyesha kwamba yeye hamkhidimiki mumewe huyo ndo siku hizi ni mwanamke mwenye sifa na kusifiwa nasallallah alafwa walafia maana huku kugeuka hata fitra yageuka si masala ya dini tu hata maumbile ya mwanamke yamegeuzwa sasa imekuwa shughuli zake zaidi ni nje kuliko za mumewe ndani fattaqullaha ma'ashara nisa tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala kwenye haki za waume na tuwalee mabinti zetu si masala sisi kila mmoja kufundisha binti yake namna kum, kumkejeli mume saa zote badili mama amfundishe binti yake kumtumikia mume humfundisha kuaswi mume kila kimkorofusha mume mama huwa na uzuri zaidi pengine wal billah والله هذا باطل وما يجوز هذا kwa sababu ile aqdi kisha kusoma maana yake ni kwamba ni wajib sasa mwanamke yakhdim zawjaha fi kulli shay kama huyu maimuna radhiallahu anha huyu ni ummahat ni mwanamke bora mpaka Allah kawasifu kwenye Qur'ani ni wanawake tahara wanacheo lakini bado walikuwa ni watumwa wa kumtumikisi watumwa yani kwa ni mtumwa mmiliki wa shingo ni watumishi wa mtumi bado wanamtumikia mumewe na kutoka kitambo salafu salih ni hivyo na kifungu hichi nimesimama sana kwa sababu iko haja saa hii tunatopata matatizo mengi maswali mengi mwanamke hataki kuwa chini ya taa mume kabisa sababu nini sababu wamekosa kuelewa madhumuni ya ndoa kutoka mama mpaka mabinti mabinti yadhu billah hadha ma yajuz hadha lidhalika ikiwa mpaka kwenye tahara ya mume ameambia mtumikie kifu kwenye mambo yake mengine kwenye ulezi wa watoto wake kwenye kuchunga mali ya mume kwenye kuosha nyumba yake kwenye kuosha eh, nguo zake kullu hadha yajib ala almar'a amfanyie mume wake Allahumma illa mume mwenyewe kama mwenyewe ameamua atakujifanyia mwenyewe basi sasa hii ni haki yake mwenyewe ameamua kuiachilia au atamwekea mfanyakazi la haraja fi hadha al-amru wasi' lakini al-asl ni wajib kwa azauja sio kwa mtumishi ثالثا katika fawaid za hadith katika fawaid za hadith fihi mashru'iyyat غسل الكفين ثلاثا قبل الوضوء قبل يكتواضع ni sunna kabla kutawadha udhu wako wa kuoga janaba ni sunna kwanza uoshe viganja vya mikono mara tatu huenda katika kile kipindi wafanya jimaa ukagusa najisi au ukagusa kitu kichafu sasa usende tu ukafika kwenye chombo ndio maana mtume sallam mwanzo alikimbilia akaosha mikono yake kwanza kabla ya kuingiza kwenye chombo kutawadha kwa hivyo awalan ni sunna pia kuosha mara tatu wa fihi aidan ni katika fawaid za hadith istihbabu ghasl alfarj istihbabu ghasl alfarj wa izalat aladha qabla alwudu ni mustahab yapendekezwa baada ya jimaa mubashara yapendekezwa kabla ya kuoga janaba ikiwa kwenye farji kuna udhia wa jimaa au uchafu fulani umeambatana basi ni sunna kwanza usafishe uoshe kupitia mkono wa kushoto sio mkono wa kulia tumia mkono wa kushoto kama alivyofanya mtume wetu alayhi salat wasalam wa fihi aidan ya ya nne au tano wa fihi aidan ni katika faida za hadithi mashru'iyatu حديثي al-yadi mashru'iyatu مشروعية al-yadi sheria imeweka kuusafisha mkono maa izalati al kwa kuondosha uchafu ulioingia kwenye mkono sawaun inda al ni sawa sawa wakati wa kuoga janaba au ghairi au wakati mwingine wote pengine mtu amekwenda haja amekwenda haja si lazima udhia wa janaba ikiwa udhia wa wa yale maji ya mwanamke wakati wa janaba yamekushika kwenye farji mathalan na tumeambiwa tuoshe bimbabi aula ukienda haja kubwa au haja ndogo bimbabi aula kwa sababu udhia wa najsi ya haja ni mbaya zaidi kuliko udhia wa maji ya jimaa ya mwanamke kwa sababu yale maji ya mwanamke hata kama ya vipi ni tahir ni tahir si najisi lakini mtume ameyaosha mimbabi ni uchafu si kwamba mimbabi ni najisi ndo akayaosha kwa hivyo ukienda haja kubwa hususan mimbabi aula bila shaka mimbabi aula kupangusa mkono wako na kusafisha mkono wako ikiwa katika hali hii na hii ni mubah si najisi mtume aliosha kifu kienda haja kubwa ndo bila shaka mimbabi aula ni vizuri kupangusa mkono wako baada ya kukidhi haja pia na kama ambavyo kwamba unapangusa au unausafisha baada ya kuoga janaba eh, baada ya kufanya jimaa temu ya kuoga janaba sadisan katika fawaid za hadith vile vile katika fawaid za hadith vile vile فيه تأخير غسل الرجلين في الوضوء فيه تأخير غسل الرجلين في الوضوء عند غسل الجنابة يعني في زوري أو حديث مكوجة كونيشة يجوز يفا يفا كتلويشة كوشة ميقو بيندونا بطوافة كيوغ جنابة عند غسل الجنابة ukitawadha ule udhu wa kuoga janaba sio udhu wa kuja kuswali hai mambo mbali ukitawadha udhu uenda kuswali tawadha udhu wako kamili washe paka miguu lakini wataka kuoga janaba sasa mwanzo ni utawadhi udhu huu ndo tunaozungumza udhu ambao unatangulia ghusli ya janaba wale ni vizuri ukitaka au ya juzu ukitaka kuchelewesha kuosha miguu uache miguu kwanza alafu uoge mwili ukimaliza mwili ndio uoshe maguu liyakuna <clears throat> sasa ulama wakaizungumzia hii hali zamani alisema katika hikma mtume alifanya hivyo ni kwa sababu ile miguu huwa itaingia michanga michanga ukioga sehemu moja ndio mtume akaenda sehemu nyingine akabalizia udhu wake kwa kuosha miguu na yule mchanga uliomwambata uondoke kwa sababu zoo zao zamani zilikuwa hazina palasta ni mchanga hii ndio ulama wanavyosema sasa wakasema vio vyetu vya sasa vina palasta eh vinao balat hizi mapalasta au tile zaekwa kwenye choo sasa pale hakuna uchafu utashika mguu wa mchanga kwa hivyo wakasema ulama wengine kwamba sasa hakuna hikma yote kuchelewesha kuosha miguu kwa sababu mtume alichelewesha kuosha miguu kwa sababu mchanga ndio ulimgusa mguu ili kuusafisha ule uchafu wa mchanga ala kulli hal hizi ni kauli mbili za ulama wengine wanaona hii illa ishaondoka hii sababu ishaondoka vyo sasa vimewekwa paka matiles na mapalasta kwa hivyo mchanga hakuna tena utagusa mguu idhan ukitawadha kabla ya kuoga janaba tawadha udhu wako kamili uoshe mpaka miguu hii ni rai ya baadhi ya ulama wetu sahihi na wengine katika ulama wetu wasema la alilla hapa sababu ni taabudi haijulikani sio kwamba mtume aliosha miguu kwa sababu ni ule mchanga atakujisafisha nao hakusema mwenyewe ni hivyo kwa hivyo ni kubakhtisha tu ulama wamejitahidi kwa hivyo wakaona bado hii sunna iko hata saa hizi ukioga kwenye choo cha tiles au choo kimewekwa plasta hivyo hivyo yajuzu ucheleweshe mguu wako uoshe baada kuoga kabisa kimaliza kuoga kwa sababu wasema hapa illa ni taabudi ni ibada tu kule kuchelewesha miguu ni ibada tayari si kwamba mtume alipangusa aliosha miguu mwisho kwa sababu atakuondosha ule mchanga ule mgusa ala kulli hal hizi ni kauli mbili lakini al-amru wasi' al-amru wasi' ukitaka kutawadha udhu wako mpaka ukakamilisha na miguu kabisa kama hadithi ya Aisha na Abi Huraira sawa yajuz maana iko hadithi na ukitaka kuchelewesha kuosha miguu mpaka mwisho wa kuoga janaba ndio uoshe miguu kama hadithi ya Maimuna pia yafaa al-amru wasi' hii khilaf maruf iko baina ulama lakini sio khilafu nzito sio khilafu nzito ya kujaribu <clears throat> kushikiana kinyume ha alofanya hivi sawa <clears throat> na alofanya hivi pia ni sawa faida ya mwisho ambayo kwamba faida ya mwisho ya hadith wafihi aidan wafihi mashru'iyatu نفض الماء مشروعية نفض الماء نفض ماء الغسل باليد لا بالمنديل مشروعية نفض ماء الغسل باليد لا بالمنديل يعني ni yajuzu <clears throat> au inapendekezwa kisheria baada ya kuoga ni sawa sawa kuoga janaba ni sawa sawa kuoga kwa josho la Ijumaa au josho lolote ni vizuri kupangusa maji mwilini kupitia mikono kwa sababu riwaya pili Maimuna lafzi ya pili ilisema Mtume sallam radda almindila alirudisha ile kitambaa akasema faja'ala yanfudhu almaa biyadihi hakadha anatingisa mikono yake akirusha maji kwa hivyo ulama wakasema as-sunna wal aula baada ya kuoga ni kutotumia tauli ni kutotumia tauli wanasema bora ni kutojipangusa na kitambaa baada ya kuoga kwa sababu mtume sallallahu baada ya kuoga janaba Maimuna alimletea kitambaa kama tauli ajifute maji akakikataa akakirudisha na asema Maimuna akapangusa maji kwa mikono yake tu akatikisa mikono yale maji yakaanguka mwilini sasa ulama wamekhtalifiana je yajuzu kutumia tauli baada ya kuoga au la yajuzu المسألة فيه سعة جمهور علماء جمهور علماء wanaona yajuz kutanashaf yani kujipangusa maji baada ya kutawadha na baada ya kuoga katika zote hali mbili ya juz ya juz kujipangusa maji kwa tauli au kitambaa chochote au leso mathalan au kikoi ya juzu kutumia kujipangusia maji baada ya kuoga na baada ya kutawadha hii ndio kauli jumhur ahli alilm lakini khalafahum ba'dhum kauli ya pili ni kauli ya baadhi ya ulama wachache na hii kauli ndio alichagua vile vile الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله هي قول ya pili yasema amma fil wudhu fajaiz kupangusa maji ya wudhu yani baada ya kutawadha pengine ukahisi baridi ukachukua kitambaa ama tishu ukapangusa maji wanasema jaiz kwa sababu gani kwa sababu hapo wasema lam yarid dalil haikuja dalili yoyote kuamrisha au kukataza haikuja dalili yoyote kuamrisha au kukataza kwa hivyo anayetaka kujipangusa maji baada ya kutawadha akayapangusa yale maji yake kwa ya wudhu hapo la haraj lakini asema wamanaahu fil ghusl amma baada ya kuoga hii kauli ya pili wao wamekataa wamekataa wasema as-sunna wal aula tarkuhu ni ayache yale maji ya kuoga mwilini wala siyapanguse kwa tauli ama kitambaa bali atingise mikono yake tu arusha rusha mikono akisha kutingisha ile mikono maji yakaanguka kidogo atoke tuchoni na aendelee na kazi zake <clears throat> hii ndo kauli ya pili lakini ala kulli hal al-amru wasi' al-amru wasi' hatusemi ni haramu kutumia tauli ni mubah ni mubah khilafu iko ni ipi bora ipi bora kama mbora bila shaka kile kitendo cha mtume mbora zaidi maana yake alipelekewa tauli akairudisha na angetaka angeitumia eh maana mke wake amemtumikia eh tazama hapo eh paka tauli amemletea paka tauli hakumwambia katukue mwenyewe eh kama sisi sisi eh nenda katwai mwenyewe kila kitu mwanamume maji ya kuosha mkono nenda kajioshe mwenyewe pale lete kitambaa cha kupangusa mkono katukue mwenyewe hizi umur ikhwan ummahati hizi umur sawa عادي تونا mambo sawa sawa lakini تؤثر كثيرا في قلب الرجل na leo mwanamke mambo madogo kidogo kama haya lao utamuona yoyafanya wallahi ataona athar kubwa kwa mume kifu namna gani mapenzi yake yatazidi kaumea na haya hii ndio tahabbub shar'i hadha huwa tahab haya ndio mahaba ya kisheria si mengine ya, ya kuoneshana show na sinema za ndeha haya mambo ya watu wakosefu haya lakini mahaba ya kisheria kama haya fi khidmati ar-rajul mwanamke kila kimkhidimikia mumewe tazid hubban fi na hii mapenzi mengine na utangazo tangaza kwa mitandao chungeni haya mambo ya kipotofu kupotosha dada zetu kwenye ndoa ndoa ziharibike kwa sababu za kipuzi ukisikiza ankataa kunifanyia kwa nini umfanyii mama yako ama hadha kama hujui ni wajib basi jua yajib mtu akiolewa khidma ya mumewe sasa utakuwa ameolewa kazi yake ni nini ah, ala kulli hal hizi nasiha kama hizi sisi tupenda kuhusia kina mama maana ni mshkila twaletewa sana kesi kama hizi na tusikitika zimekithiri sana kwenye jamii yetu ndoa za haribika ndoa za kuwa fauda imushkilat zinjaa za kindoa sababu ni mara nyingi ukitazama ile kesi utapata ni mwanamke hataki kumsikiza mumewe hii ndio inaleta shida baadaye <clears throat> kwa hivyo as-sunna wal aula wal afdal ni kuata kujipangusa maji ya mwili baada ya kuoga lakini mathalan wewe hure huwezi mpaka ujipanguse tutakwambia jifute si lazima jifute la haraja fi hadha ama kwenye udhu haikuja dalili yote ukitaka jipanguse baada udhu ukitaka usijipanguse la haraja fi hadha ama kwenye kuoga ukitaka bora bora ni lile lolifanya mtume ni uache kujipangusa na maji ya kuoga lakini ulama asema baada ya kutoka chooni mtume sallam kuoga alikivaa nguo zake mubashara kwa hivyo ulama akasema zile nguo kama tauli pia kama pia amejipangusa lidhalika ulama akasema haina neno baada ya baada ya kuoga kaacha maji mwilini na kuyapangusa akisha kuvaa zile nguo wanasema zile nguo zitanyonya ile maji mwilini mwake na atakuwa kama amejifuta hadha qaul indam lakini الصحيح ni hivyo utakuta hadithi kadhaa mtume صلى الله ametoka nje sahaba asema maji yanatona mwilini mwake yani anza kuoga lidhalika fi sahih muslim hadithi ya Zainab hadithi ya Abu Huraira radhiallahu anhu au kisa kile cha Zainab Mtume sallam pishana na mwanamke barabarani akarudi nyumbani mbio akaenda akalala na Zainab mke wake radhiallahu anha thumma rakiba al-minbar kisha akaja akapanda minbar asema rai wa hadith fa rakiba al-minbar waja'ala ra'suhu yaqturu ma'an eh bado nyele za tona maji huku ya khutubu yani na maana hakujifuta na maana mioga baada ya jimaa hakujifuta ndio kisha akasema mtu yoyote akitazama mwanamke barabarani ikamuingia ile shahwa kwenye moyo mbio akimbie kwa mkewe afanye jimaa na mkewe ili atoe ile matamanio yaliyomwingia moyoni akasema hiyo hadithi baada kwamba yeye mwenyewe ashakwenda kuoga na asema rayo hadith kichwa chake cha tona maji hadithi ya pili ya Abu Huraira asema Mtume sallallahu alikuja akakabir Allahu akbar akafunga sala yeye ni imam thumma baada dhalika akakumbuka kwamba ana janaba hajaoga akavunja sala akamwambia masahaba makanakum ningojeni akaingia ndani hii ni hadithi ya buhuraira hii ya pili alipoingia ndani akaenda akaoga janaba asema Abu Huraira fa kharaja min baitihi ila sala yani wa ra'suhu taqtur ma na kichwa chake vile vile chatona maji yani hakupangusa kichwa kwa hivyo hii ndio ilikuwa desturi ya mtume alayhi salatu wasallam alikuwa hatumii machauli hatumii zitambaa au machauli lakini haina maana ni haramu ni mambo katika mubah kama anavyosema jumhur ahli ilm kwa hivyo anayetaka kutumia ahla wa sahla lakini kitaka bora zaidi ni kutotumia kwenye kuoga na utumie kwenye udhuu naktafi bihadha tutosheke na hizi hadithi mbili kwa leo insha Allah taala alhamdulillah tumechukua masail mengi nataraji eh, baadaye mtasikiliza kwa makini na mtapata kudhibiti zile faida zilizopita kwenye hadith baada ya kusikiza sauti insha Allah نكتفي بهذا القدر تقوم مهابا كوليو طيب كما كنا مسؤالا إن شاء الله نسبيري هابا كما دكا نعم